บุ๊กทูห้าสิบสี่ 54 54. ซื้อของ alışveriş yapmak Alışveriş yapmak. ผมต้องการซื้อของขวัญ bir hediye almak istiyorum Bir hediye almak istiyorum. แต่เอาที่ไม่แพงมาก ama çok fazla pahalı olmayan Ama çok fazla pahalı olmayan. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ belki bir el çantası Belki bir el çantası. คุณอยากได้สีอะไร hangi rengi istersiniz Hangi rengi istersiniz? สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว Siyah, kahverengi veya beyaz? Siyah, kahverengi veya beyaz. ใบใหญ่หรือใบเล็ก Büyük veya küçük? Büyük veya küçük. ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ bunu görebilir miyim Bunu bir görebilir miyim? ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ bu deriden mi Bu deriden mi? หรือว่าทำมาจากพลาสติก yoksa plastikten mi Yoksa plastikten mi? ทำจากหนังแน่นอนครับ deri tabii Deri tabii. ใบนี้คุณภาพดีมากครับ bu özellikle iyi bir kalite Bu özellikle iyi bir kalite. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะครับ ve bu el çantasının fiyatı gerçekten uygun Ve bu el çantasının fiyatı gerçekten uygun. ผมชอบครับ bu hoşuma gitti Bu hoşuma gitti. ผมเอาครับ bunu alıyorum Bunu alıyorum. ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ bunu gerekirse değiştirebilir miyim Bunu gerekirse değiştirebilir miyim? ได้แน่นอนครับ tabii ki Tabii ki. เราจะห่อของขวัญให้คุณ hediye olarak paketleyeceğiz Hediye olarak paketleyeceğiz. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ kasa orada karşıda Kasa orada, karşıda.